gaurkoan, ikusi makusin, The Fabelmans! Bueno, eh, soñu banda hau, The Fabelmans eko... Eh, The Fabelmans pelikulako eh, soñu banda da. Steven Spielbergen azkenengo eh, luze metra Eta honekin gatoz gaur. Eh, kaixo John, kaixo Aitor. Kaixo, kaixo. Zer modu zauzie. Ondo, hemen txe. Ondo, ondo, bai, bai. bai. Bueno, eh, de eh, Fabel Marsekin hasi aurretik, eh, notiziak dekoguz Euskal Herrian. Alaxe da, bai. Bai, bueno, bate matek esango dago ze eh, ba, berri dekogun. Ba, gure esti urresola maitiak. Bai. Malagako jaialdia irabazi duela bere pelikula berriarekin. Hori da. 20.000 especies de abejas. Jo. Hori da, esti. Zorionak. Haupa, esti. A ver, nos zurekin, que te gusta egon goza dela. Y cara garria. Ori espero dugu. Hori espero dugu. <laughs> Te espero dugu berarekin hitz egiteko aukera edukitzea. Bai, bai. Bai. bai. Ba, geotu lastan atzen danean, abe. Ah, bai, geotu hau eukiko dugu, eh? Ze, bai, bai, bai, bai, bai. Hugu pentsan ginen, ma ba, pizkate bajatzen jako nien arrakastan zera, ba, igual, baina eske, moten dago gero eta arrakastak dekola. Bai, bai, bai, bai, bai, asko posten gara, bai, hori da. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh, eneko zagardoi bai gaur eh, berri da. Bai, bai, euskal zinema lalza. Bai, bai, bai. Eta eneko zagardoi kantza eh, Anthony Hopkins egin eh, serie barri baten bidau. Eh, erromatar gladiadoren inguruan. Eta honen zuzendaria... Eh, E, da, a ber, eskenik ez dakit, eskenik ez dakit Ronald, Ronald Emmerich. Ronald Emmerich. Eta seriaren izena izango da? eh, zuz about de die. du, du, duolingo gehiago prakteatu ez. Bai, asko gustatzen zaiz zure ja ja joa. A ver. Espero dugu seria ondo egotea. Bai. Ronald Emerick egin du adibidez Independence Day. Hori da. Ez da, beraz, alako zuzendari fino intimista otako bat. Akzion! Eh, katastrofen pelikula egiten espezializatu zan zuzendari aleman hau, eh, estatu batuetan e, afinkatua dana. Alere, beti Anthony Hopkinsekin Hopkins lan egitea, <laughs> ba, ondo dago. Eh, Oskarra irabazizun, aktoren Oskarra irabazizun oso heldua zanean, bueno. Eta rekord bat, rekord bat, ranking bat dago, gero gogoratu, hasier, ranking, e, ranking. Oskarren ranking bat, dago, Anthony Hopkins agertzen dan zerrenda bat eta eta de Fabelman zen eh, agertzen da aktore bat. Eske, a, ah, vale, Oscarren Hop... Oscarren rankinga bai gogoratu hitz egiten dugunean Fabelman Fa, buruz eta Oscarri buruz. Vale. Dago anekdota e, kurioso bat Oscarri buruz eta eta Anthony Hopkins da ere e, zerrenda horretan sartzen dan eh personajea, e aktorea. Lertuko duzu. Galdera bat. Bai. Ez da ki bakiz utzi Gizon horrez mo tur dejo. Eunda Saspi. <laughs> ba, eukiko ikutu laro gaita bi edo horrela. Laro gaita bi. Laro gaita bi. Ah, moten dago, inkluso bai. nagusia eh? Bai. O sea, Antoni Jotkin, eko ikutu laro gaita El silencio de los corderos en ya, ya zarra el, los, el silencio de los corderos da mi abetzen da laro gaita marrekoa. Eta, eta laro gaita mar, laro gaita maik, kaloko zer Eta bueno, zu begiratu bazu hasier e, eh, begitzen nabil. Nire e, chat eh, favorituen el señor Anthony Hawkins Mila behat zireunda hogeita mazazpiko da. Laro bost bosturtekos. Laro bai, Eta, eta zama toskar nire ditu Eh, vale. Azer, David, hila bete bukare eristeko juistu tola, lan segiteko? Ba, Anthony Hopkins oso gizon berezia da. Eta, eta baitare fabel, Fabel Mansen e, zuzendariari gertatzen zaio gauza bat ere eh, gertatzen zaio dala ezin, da, jubilatu. Fa, Fabel Mansen zuzendaria eta protagonista ego. Eh, eta bueno, eta protagonista ere <laughs> dela ezin dela jubilatu, ezin da jubilatu. Aktore bat edo zinegile bat jubilatzen da ja buruak ez dionean ematen. Ez? Badaude aktore oso ezagun batzuk, Jim Hackman adibidez, Robert Duval, Wendy bizirik daudela, baina ja ezin dute lan egin. Zaidea oso helduak eta ja fisikoki ezin dute lan egin badago beste aktore bat, adiz Bruce Willis, e, gaixotasun men, mental bat bai, daukala bai, eta bai, eta bai, bai. fisikoki ere ezin du lan egin. Ez e, eh, eh, baina nikuz dut beste aktore guztiak nik uste eh eh ez, ez, ez, edo edo plato batean hiltzen direla, ez? E, bueno, beste aktore batzuk ere aztuta geratzen dira, hori eregia da baina Anthony Hopkins batek eh, beti lana edukiko du nik ni, ni uste dut. Beak nahi izan ezkeo, bai. Bueno, eh, Anthony Hopkins edekos bi Oscar eh, bata el silencio de los corderos gaitik eta bestie de Father gaitik. Hori da, de Father gaitik eta uste dut, laro goita bat urte zituela, Oscar hori idatzi bai, zuen. lau urteko... bai, laro goita bai, bat bai. lau urte laro bat, bai. Eta etzun rekorra... <laughs> Agian rekorra ba, doka. Da ondala irurteko. <laughs> Da largo bi... <laughs> Gauza da... Zinean eh, parte hartu nahi duena Eh, Ba, kontuan eduki dezala, ba, laroita bat, laroita bi urterikin ere, Oskar bat irabazi dezakezula. Bai. Eta horrek esan nahi du, ba, artea, ez? Aitor, eh, lehen komentatzen da ikin Bai. Eh, arteak ez daukala adinik edo ez daukala jubilazioa edo... Bai, nik, uste dut, nik horren barruan sartzen da, ez zer da artista izatia. Hori da. Hori igual pizkat berandu aurreko itxiko dugu eta pizkat hasiko gara igual eh, de Fabelmans honek eh, horri bai. buruz asko hitz egiten du. Vale. Bai. Eh, en eh, Spielbergrek eh, bere aurtzaroa kontatzen digu eh, bueno, aurtzaroa bera zinegile profesionala azten dan arteko denbora hori kontatzen du. Ba, ibilbide bat bezala, ez? Bere umetatikan, e, eta sekuentzia, bai. sortziakin eta bar, badakan neura edo, bai. nola erabiltzen duen behak zinema bere egun Eta, bueno, pixka bat digu, zergatik egiten, zergat, bere esperientzi personala zinerik buruz zein izan dan, eta eta nola bera artista bat dan hasieratik jaio denetik, ez? Eh, eta hor konversazio interesgarri badago, esaten e, bueno, zu noiz artista beti ganik jaiotze ze artista etzea e, eh, familiak nola No, nola eraman dezake zu artista izatea, zer suposatzen du? Nola eragin dezake, famili bai. batek bai. zu artista izateko edo ez? Baitare, bai. eh, Spielbergen ama piano jole klasiko bat eh, da, edo zen. Hmm. Eh, eta, ah. eta pelikula honetan eh, e, bueno, berez ama da protagonista. Nik uste dut, ez, Aitor, nik... Bai, bai, azkenean nik uste, nik uste dela... Igual... nik esan nuke protagonista bea dela, gaztia dela, baina trama nagusia eta eta pelikulak esplikatzen duna da gazte horrek dakan harremana familiakin. Igual bere, bere, o sea, bere, bere komunikatzeko eta bere... Bere ikuspuntue, bere amataz erakusten da, igual. Bai, bai, bere, bere, amakin dazkan harremanan inguruan, eh, azkenean bere horrek horrek kondizionatzen du asko bere bizitza. Bai. Eta, baita bere aita. Espilberren mm, gurasoak, eh, eh, ama pianista, klasiko, espiritu libre, artista, eh, artista pixkateroa, bai, baldin bazen, diferente diela, bai, bai. Eh, eh, bere aita, eh, ingeniero informatiko bat zen arrakastatxua. Lehen da biziko eh, ordenagailua en, garatu bai. zuten, ez dakiz ez bakiz Biz, biz, kam, biz, biz, mak, biz, mak. Ibe merekin, ez da, bueno. Bai. Gauza da, eh, pelikulak ere planteatzen dizu, zen neurri arte da, esan duen bezala, zure familia inguruak nola alzaitun eh, kondizionatu eh, karrera artistikoa nahi bali maduzu, eduki. Ze Spielbergen aitarentzako eh zinea zan divertimento bat. Bere buruan ezan sartzen norbait profesionalki zinegile izango zanik edo edo mm. bueno, bere semea desde luego ez. Ja. Yeah. Bai, bai, bai. Spielberg da mutil bakarra, beste hiru arrebat eh, arreba ditu. Eta ba, badiru semeak jarritu bardu lapizka bat aitaren e, bidea edo modu baten esateko, ez? Ba, estrapolatu aiteke, eh, familia askotara, ez? Bai. Eta eta oso interesgarria da ikustea, bueno, nola Spielberg planteatzen duen pelikula e, bere buruari buruz, baina ez hainbeste bera dela mm, protagonista osoa baizik eta trasladatzen du protagonismo hori bere ama eta bere itzarekin eh, daukan erlazio horretan. Eta nik uste dut hor dagola Spielbergren pelikula honen e, parte Mm, interesgarriena, ez, edo indartsuena. Bai, nire uste dut dela ez eroitzeko betiko pelikula autobiografiko eh, marabilloso idealizatu zea batian, ez dara, ez? Osa, esan edut, zentzu batian eh, kontatzen du, oi, bere amakindakan harremana, eta nik uste dut, pelikula honetan zehar, ez dela horren beste zentratzen horretik esaten zu ez? Ez da horren beste zentratzen bere sentipen propiotan eta bere sentimentutan eta pentsaerak dazkanak momentu konkretu batzutan, baizik eta gehiago importazegu batzutan amari zegertatzen zaion. Bai, azkenean, eh, nik sen, sentitu duana pelikula ikusten dala, eh, espilberek kontatzen digu eh, zinea dala eh, arte bat. Ez da... Eh, Ez da entretenimento bat bakarrik. El séptimo arte. no? Ah, bai, askotan e, zinea eta garai batean eta nik uste dut Spielbergeri ere askotan leporatu zaio bere pelikulak direla, ba, ba bueno, komertzialak, ez beti komertziala esaten e, ba, kalidade bai, txarrakoa bai. direla, edo ez daukatela zentzurik, edo ez daukatela funtsik, ez? Bai, eta, bai, eta nik uste dut pelikula honetan Spielbergek esaten dizu, ez ez ez, ni zinegile bat naiz, eh, pelikulak erabili ditut nire bizitzan gertatu zezkidan gauzak espresatzeko, Bai, eh? komunikatzeko, bere familiakin komunikatzeko ere bai, zineman bitartez komunikatu izan dela. Osa, mm. Bai. opiskat iruditzen da, ez? Ulertzeko hasieran nola den, baina bueno, estena konkretu batzutan eta hola ondo markatzen dut, nik uste dut bai. ondo erakusten dut. hori. Bai. Azken finean ikuste dut, e, eta niretzako, bueno, oso sorpresa positiboa izan da, e, ikustea, e, The Fabel, Fabel Mansek esaten dizuna da, e, zinearen indarra zein dan, ez? E, da, berez da, zinearen aldeko, e, deklarazio bat e, ikaragarria, ah, ez? Ba, Empire of e, Light bezala. <laughs> Ke ba, ke ba, ke ba, ke ba. Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Empire of Light esaten dizu zinea zinea dala zure gauzak prit, da pasiboa. Empire of Light da pasiboa. Bai, ebaditzeko gehiago, Zine ikusten dut eta ebaditzen naiz. Eta hau da gehiago... Eta hau da guztiz aktiboa. Bai. Hau da, nik nere... Hau da, Nere barruan daukadana espresatzeko, e, daukat eh, tresna bat dela e, zinea. Eta bai. berdin dio, eta hemen dago gauza polita, e, etxeko pelikula badira ere. Berdin dio lagunekin egindako gauza bat baldin, ba, baldin bada ere. Gaur egunea karrita, berdin du mugikor bat egin grabatu posile baldin badezu, zerbait kontatzeko gai zehala. Eta beti zu baldin badakizu zein dan zure publikoa, badukazu gauza on bat egiteko aukera dituzun baliabide gutxiekin. Eta hori da, espelibarek kontatzen dizuna. Zine komertziala dauka indar bat, e, e, daela, zuk badakizu nori egiten diozun pelikula beraz. Beraiek gustatzen zaien gauza bat egin dezakezu, eta baita beraiek unkitu ditzakezu. Ez, gora, e, institutuan egiten duen pelikula horri bai. buruz, dago estena bat oso, oso polita, oso, bai. oso, bueno, polita. Da, gogorra, baina da polita eta eta Spielberg esaten dizu, ez, eske pelikula batekin alduzu e, e, e, jende negatiboa e, positibatu, aldiozu erakutsi pertsona bati. Idealizatu bezala, berez, berez, zer ikusirik ez dakan pertsona bateri, ez? Osa, irudi bat aldatu ezakezu norbaiten inguruan, zineman bitartez. Noski, eta eta baita ere aldiozu pertsona horri esan nolakoa den, berez ona edo txarra dan, zein darra daukan zineak ikusten duenaren e, eh, gainean. Eta ikusten duen hori protagonista danean ere. Ez? Eta orduan zeintzu horretan, ba, bueno, irutzen zait, espilberan aletik, e, eh, bueno, kriston, kriston pelikula e, eh, zeintzu horretan. E, egia da, bi dut erdi irauten ditula. Bai, bai. bai. Egia da, <laughs> e, bueno, Spielbergek segurona arazo bat eukiko du, dala inork ez diola ez esaten. ja, <laughs> bai. Eh, bueno. George Lucas egon da jubilatuta bere mobidak egiten, eta segurona, ba, ez dio George Lucas kasorik egin. Eta... Inork ez dio ez baina ales dela iglesiak ez dio erantzuten. Oi. Bueno, bai. <laughs> eta... Bueno, horba anekdota bat, ez? Eh, bai, bai, bai, bai, dago Alex dela iglesiari entzun nion behin irratian <laughs> anekdota bat kontatzen. Eh, buruz, eta eta oportunitateei buruz e, eta ba, bueno aldez Iglesia bokatu zuen pelikula bat eta Spielberg ikusi naizun eta Spielberg da eta orduan Bales de la Iglesia eta, eta bere gidoi egila eh, Los Angeles <laughs> zituen. eta mantzitu. Etorri honea, ardo pixkat eta kasta pixkat. Okeres banago 800 balas zen pelikula hori. Mhm. Bai. Eta... Eskain zuzen 800 balaz di juare bai, bere garaian Almerian eta bar, Ameriketako zinemak, gizun eh, eragina ez, bai. lurraldian eta zenbat pelikula grabatu dien Almerian. Eta, ba, eta bueno, Alex Iglesia kontatzen duenez, nik nion igratian, e, eh, ba, bueno, ikusituten pelikula elkarrekin, espilberre galdera batzuk egin zizkion, pelikulari buruz, jo, ondo, tal, bat, eta beste, eta espilberre galdetu zion, haber, Ze beste proiektu zeukana, de la Iglesiak. Martxan. Eta <laughs> Alex de la Iglesiak esan zionetzuko, ala, ezer. Etzekala ezer eskuartian. Eta ordu nartu zuten, <laughs> egazkina eta buelta. Eta... <laughs> eta gaina kontatzen zuen... Zu, zu imaginatu estampa, eh? Amabi orduko bidaia, ordu terdiko pelikula bat ikusi, eta beste amabi ordu buelta iteko. Claro, bai, bai, bai. Eta okerrena da... Alex de la Iglesia kontatzen zuela, parrez. Bai. Anekdota farregarri bat bezala, como... bai, <laughs> bai… Eta bueno, Spielberg aldiz esaten dizu, aprobetxatu... Eta aukera da, txikioi... Aukera txikina e, pelikula bat egiteko, ez? Eta, bai. eta nik uste dute eh, horrek eh, oso ondo esplikatzen dula e, pelikula honetan, ez? Bai, zain zuten, estena bada o, justu, urte asko, oza, artikulo bat irakurri dut, 2008akoa, eta jak gai horren inguruan hitz egiten zen. Egia ote zen, egitan ezagutu zula gaztia zenian, etzian gaztia, eta bar, eta bar. Ezagutu nor? Eh, pelikulan gertatzen den estena horren inguruko eske ez dakit ez dakit ze irakurri daiteken ez eh, azkeneko estena ah ah John Forrena Bai, bai, bai, hoi pilo bat aliz kontatu du. O sea, pelikula hon ez dago spoilerrak eta ez daude, hemen ez dago misterio. O Spielberg interesatzen zaion edo zeinek badaki John Forrenen anekdota. Nik erekien, John. Esan nahi dudana da, John Forren anekdota YouTubeen dago, eta eta da oso Spielberg behin baino gehiotan kontatu duen anekdota bat eta da oso garrantzitsua e, eh, historio honetan esplikatzen dizulako nola aukerak aprobetsatu behar diren eta bai. eta oso estena e, eh, faragarria da jakinda gainea Spielbergek estena horretan egiko zitun ba, institutotik atera berria. Ama bostu urte. Ez ez, ja, unibertsidadean asizan, aitak esaten dio... E, eh, artikula jartzen zuen, eh? ama bostu urtekin esaten dela ezagutu zula, eta bar. Bai, bueno, Berez imaginatu. Ezagit, igual artikula da. Ba, imaginatu, okera. pelikulan kont, kontatzen du, okeraz manau, unibertsidade bai, eta aitari bai. esaten dio zula jarraitu bai, nahi. Bai, bai, bai, Eta, bueno, eskutiz, eskutiz bat bialtzen ditu, eh, eh, Hollywoodeko produktoretara, eta eta orduan batek erantzuten dio eta orduan ematen dio John Ford ezagutzeko aukera. Eta, John, Forrekin, bueno, bai, kasualidadeak, bai, eh, munduan kasualidade asko dauda, daude, eta nik daukat lagun bat esaten duna e, eh, kasualidadeak bilatu egiten direla. Hmm. Ez, bilatu bai. egiten bai. dezu, ba, bueno, Inungo... Olakoa da, eh? No? Que, que la inspiración me pille trabajando, eh? Bueno, pixka tortik handi joa. Azkenian mm, bai. voluntade propio ikan gabe, ez zaizu ez zerretoreko. Bai, Eta orduan azkeneko sekuentzia honetan, e, e, YouTubeen da ona, eta mundu guztiak esaten du, bueno, mundu guztiak, jende askok esaten du dala pelikulako sekuentzia potentenetariko bat, e, e, ba hori, ama bost, ama zazpi, meretzi urteko Spielberg bat bakarrik e, pelikula amaterrak egin ditunak, ba, John Ford zuzendari legendarioarekin hitz egiteko aukera dauka, eta John Fordek ba, oso modu farregarri batean eh <laughs> esaten dio gauza oso garrantzitsu bat. <coughs> bai, oi, bai, bai. Gauza garrantzitsu bat esaten dio, azkenean esaten dio, eh, eh, galdetzen dio, aberzter dakien arteari buruz. Mhm. Eta nik uste hor ere Badagola Spielbergen gauza bat esaten e, e, e, bere kontrakoei esaten zuek uste zuen nik bakarrik eh, pelikulak egiten ditu dela eta, eta, eta arteari buruz ez dakit dela ezer eta eta azken finean sekuentzia horretan esaten dizu, a ber, western ba, batez ere westernak zuzendu ditun zuzendari legendario batek esaten dio Steven Spielberg arteari buruz jakin behar duzula zuzendari bat izateko. Eta orduan sekuentzia horrek indar hori dauka, nik uste dut Spielbergek e, tanta batzuk sartzen ditu hor, e, mezu subliminal batzuk sartzen dizkigu. Bai. Eh, Bere e, mezua... Zinearen munduan hasi nahi duenari, esaten dizkio alako, alako perlita txiki batzu kontuan edukitzeko. Ez? Eta nik uste dut, hau dala e, perla oitako bat. Bai, bai, bai. Eh? Bai. Gaina, zine jarraitzaiei esango, bueno, nire adineko zine jarraitzaiei esango diet, <laughs> John Forren papera David Lynchek egiten dula. <laughs> Eta, bai, hori, hori, hori, hori, hori, hori, eh, metalenguaje eh, ya eh, ya eh? infinito bueno aldo aldo su explica usted ¿eh? igual eh, David Lynch David Lynch ere eh, da artearen mundutik hasitako zuzendari bat da bere pelikula egitean eh, ikuslearen eh, iritzia eh, inoiz kontuan eduki ez duena. Bai, bai, bai, eta horren esan edo gauza oso gorrak ditu. Eta ez dira bere pelikulak ez dira ulertzen eta David Lynchek egiten ditu <laughs> naita ezin direna ulertu. Ez? Eta orduan David Lynch da eh, Steven Spielbergen eh, nik zesan David, aur, Lyncha, bat. Eh? Eh, ez, ez, David Lynchek egiten du eh, o sea, este bien explicar que atendizu mm, batean John Ford eta David Lynch azken finean berdinak direla. Eta hori da Criston Mezu potentea eh, John Ford egintzun eh, eh, el hombre que mató a Liberty Balance, eh, eh, The Searchers, eh, es que Westernak, ziren. Eh, nere aitak ikusten ditu westerrak. Egunero, etxean. <laughs> Bai. Zoritxarrez bakarrik italianoak ikusten ditu. <laughs> John Forrenak eta ez dituzten beste jartzen. Eta ETV la normal. Eta la ETV bela normal, baina hori beste historio bada. Eta, <laughs> eta pena ematen dit nere aita ikusten eh, eh, espagiti westernak ba, eh, soilik. Eh, ikusten ditula ze hori dira telebistan jartzen diren gehienak. Bai. Edo, 50. margarren amarkadako espagiti zozoak, ez eta ez hainbeste John Forren eh, western e, potenteak e, zinea gustatzen zaion edo zaini gustatzen zaizkion pelikula dira eta hor dago Steven Spielberg esaten David Lynch eta John Ford dia berez persona berdina hau da artea zinea arte bat bezala defendatzen hartzen duten ez e, dia dira eta dia osea E, guztiz desberdinak egiten dituzten pelikuletan baina funtxean, barruan, dia berdinak. Eta, eta Spielberg ere, da John Ford eta David Lynch bezala. Osa, zinema komunikatzeko tresna bezala erabiltzen duten bi artista diela esaten du. Hori da. Mhm. eta Spielberg horre gonda, bere personaia baten eh, azalean, da irugarren artista. Eta gaina Spielberg... Ez horretaz dihoa pelikula. Claro, The, Fa The Fableman, inglesez da, Fableman da, Fable da fabula. Vale. Fableman da fabulen gizona. Fabulen bai. familia. De Fablemans dia fabulak egiten dituzten personak. Abizen hori naita aukeratuta dago noski. Lehenbe komentatzen egon zara ez. Ez da, de Spielbergs. <laughs> Claro, zube lehen egon komentatzen Spielberg oso listu izen dela. Eh, pelikula hueiterako orduen, ez? Eh, ez ipini adibidez... Eh, Osa, da autobiografikoe, baina ez da gertzen bera, eh, bere izena moduen, ez? Hori da, hori da. Da Sam. Sami, Sami, no, no, no, Sam, Sam no, Sami, no, no, Sam. Bai. Eta hortan oso azkarri izan da espiliber. E, eh, e, eh, indulako bere barruan beti denik eukidun konflikto konflikt hori dala bere gurasoen dibortzioa. Beti denik euki hori buruan. Eta hori azkenean e, bera ere, irurogeita mapik urte edukitzea etxoin barra izan du, berez indarra edukitzeko guzti hori kanporateratzeko. Zezu imaginatu, hmm. zuzendari bazarela eta zu zaude zuzentzen zure gurasoen dibortzioa. Bai, bai. Osa, imaginatu. Zu kontatu behar duzu. Zua, zu zaude, roda, gidoi hori idatzi duzu Toni Kusher izan adon e, eh, gidoi, gidoi, gidoi gilarekin. Imaginatzen zak gidoi laria judia eta, oi, etzen izan. Ez que Spielberg, ez que Spielberg gidoiaren <laughs> e, sinatzailea ere gizon honekin ze ni ziur nago Spielbergek esan dula eske ni da beste aukeraik eske ni gogoratzen dut edo bueno nere memoriak esaten dit o, hau horrela gertatu zela eh mm -hmm. eta imaginatu ze gogorra izan behar dun eta ze profesionala izan hartzean neurri batean zure gurasoen dibortzioa filmatzeko claro Eta gero editatu. Bueno, bai, idatzi, filmatu eta editatu. Sentimentu askokin... Terapeutiko izan daiteke. Eh? Bueno, ba, terapeutikoa ba- bada, ba. ez? E, e, beti kontatzen zuen, e, ebea terapiara joan zana horreneko egunean, e, terapeutak esan zion, e, terapiara joaten bazan, ja zitula inoiz pelikulak egingo. <laughs> ah. Oienekin. Eta orduan ah, Woody Allenek esan zuen, bueno, baina, ezin dut gehiago etorriko. <laughs> Eta pelikulak egin zitun. Eta gudi alenen pelikula asko ba, esan berda, ba, berda igual terapera jun Eh? Bueno, agian bai. Agian bai, agian bai. <laughs> ez, joder. Se, segaitik, ah, segaitik. Zergatik, <laughs> Woody Allen. Eta orduan ikuste dut, euki dezula, alako, bueno, baldutasun bat, ez? Pelikula ondo egiteko. Oso bai. gogorra da, kontatzen du, E, e, bere, bere bizitza markatu zuen, bizitza, gertaera gorrenak, bai. Bai. Oso gorrak eta oso txarrak, eta nik uste dut hor... Bai, gatazka asko. Espilberek, ba, valentia handi bat eduki du, kontatzeko orduan nik uste dut, eh? nik uste dut ezin duela erresa izan. Ez, eske, estena batzuk ikusten dituzunean nion, e, ebai, hostia, dilema batian jartzen dizut ere, bai, eh? Oso, gauza oso gogorra da, eta, eta, eta aldiz, kontatzen dizu modu baten, e, oso entretenigarria dena, eta, eta bai, lehen esan dugun bezala, agian, eh luze geratu zaio. Agian, Bai, laburra egin daiteke. Bai, George Lucas ez zegoen. Nik beti esaten dut. Mm, honetan Oain, George Lucas ez zegoen. Oain, asteroin berdun galdera. Bat koma bostian ikusi aldezu, Jon? Ba, ikusi dut <laughs> eh, erdia, baino gehiago, normal. Eta gero ya... Eta gero ya, bat koma bost. Azkeneko esten arte. Eta azkeneko estena geratu dut, eta normal ikusi dut. <laughs> Eta ja ikusi da neukan, eh, pioat aldiz eh, jatorrizko versioan, gainea, YouTubeen, eske, eske, eske, hori bikoiztuta ezin da ikusi. eh, eh hori, jatorri, eske, David Lynchek dauka abotxo bat oso partikularra, eta bikoiz, eh, bikoizketa egiten duen aktoreak oso ondo egiten du, eh? Eske, ez hori, oso, oso ondo egiten du. Bikoizketa egiten dauenak, dinosu. Barkatu? Bikoizketa egiten dauenak. Eh, John Forden bikoizketa bai. egiten duna, oso, oso ondo egiten du. Baina David Lynchek dauka hain abotxo, berezia, hain hitz egiteko modu partikular bat, bai, bere, estena bere bai, estenan sartuta da, dagona, edo zegero John Ford ikusten duzu elkarrizketatan, gari bateko elkarrizketatan, eta ez du... ez da <laughs> Ez dute... Yeah. <laughs> David Lynch ez du saiakera bat egiten. bueno, John Forden egin godu Ya, ya, ya, bai, bai, bai, bera a lo suyo. Eh? A lo suyo, a lo suyo. Esan goltzen, eh? Steven, bueno, eh, ba, vale, vale, baina... <laughs> Eta, ah, eta gaina pena ematen dit, esaten, esan, jo, pena, etxutela David Lynchari eh, eh, Oskarretarako nominatu. Nominatu, Ez, estena honen gatik. Baina bai nominatzen dute, eh, pelikula dagon, oso estena on baten aktorea, eh, Jude Hirsch egiten du, Tio Boris. Bai, bai ah, bai. Pelikularen berrogeita zeigarren minutuan gutxu gura bera parentesia bat irikitzen da bai. irikitzen da, eh, Steven Spielberg irikitzen du parentesi bat eta egiten du, ekartzen du Bidaia Express bat Jude Hirsch izenako aktore amerikano maravilloso eh, old school leko, ez garaibateko aktore bat agian hemendik ez dana hain ezaguna, baino han bai eh, eta ekartzen du egiteko pederatzen minutu, uste, eske kronometratu, eske kronometratu gindet. <laughs> Eh, dia... kronometratuko zenun, e, eh, ordena gaioan, ordena delakoan, neur, neurtuta, ez? Bestela lau minutu terdi zango Bederatzen minutuko interventzio marabiloso da opabitu. Bueno, eta oin, e, eh, nominazinuek e, eh, azigarela esaten, ez? Eh, engogu pizka berba, eh, pelikula honek zenbat e, eh, nominazinukin da esan? Oscarretan, bueno, eta gure bozue beste batzutan bebai. Zazpi. Eta zazpi nominazinukin dago, eh, bai. pelikula obrena, zuzendari obrena, bai. aktoreza obrena, Eh, bai. esan dugu moduen eh, aktore... Aktor, sekundarioa. Aktor, sekundarioa, e, e, gidoi originala, hori da. E, soinu banda originala bai. eta e, produkzioa diseinua. Hori da. Hori da. Horrek izan eta e, ez dago irabazi e, Oscar bat bez. Ez da e, danak erunda bezalako Everything Everywhere eta eta, eta guzti hori. Every, kung e, fu. every Oscars. Kung, kung, kung fu pelikulari eman diote. Kung fu panda. <laughs> Hori da. Bai. Kung fu eman diote Bai. eman diote Oscarra eta zine klasikoa, pues, behin berriro ere, ba, ba, ez dute ez diote sari ematen. Bueno, baina kasu honetan eh? esan daiteke adibidez, eh oi oi bemeño hortan gertatu zaio Steven Spielbergeri, ez? Nominazio asko eduki eta Hala. eta, eta eskutzi jubeltatzea txa. Beti gertatu zaio, ze azken finean Spielberg beti konsideratu da Oscarren munduan eh alako, ba bueno, pelikula komerzialak egiten ditun tipoa. Baina eta pixka bat esaten, dirua ja baukazu. Uh mhm. -huh. Ez da, ez dezu Oscarra behar ez? Eta eta eta horre onda beti Spielbergen gatazka Oscarrekin. Ba, ete Oscar nominazio pilo bat eduki zitun. Bai. Eh, Buscar arka perdida que zitun, Tiburone eduki zitun. Eh, agian mingarriena izan zan El color púrpura amaika nominazio eduki zitun 1985ean laro, eta 0 oskar e, jaso zitun. Amaika nominazioko pelikula bat. Eta gertatu zaio, hainbat aldiz, e, berak okerrez banago eh, Asier Zulen bi, bi Oscar jaso ditu La Lista de Schindler eta bai. eta Salvada al Soldado Ryan. Bueno, hemen eh, ez nago oso seguruz etik eh, La Lista de Schindler, bertan bera eh, produktora izen zan bai? Bai, seguro, bai. Orduen dekoz, eh, pelikula haitik bi Oscar, bai, dala bai. zuzendari eta pelikula obrena, bai. eta gero... Eh, Salvada Soldado Ryan. Bai, horregaitik deko eh, bakarrik eh, zuzendari moduen. Hori da, eta salda soldado raian da, mila betzen honda laro Eta emeretzi, emeretzi e, nominazio ukin dauz, eh, berak, ez bere pelikulak, eh? eh? berak. Bere pelikulak, ba, bueno, pff, eh, ez da ematuko. batuk. pentsa, ez? Bazkenean ba, ikuste ez du esatezu, badiru di, ez duela merezi edo modu baten esateko, ez? Eta... Hai. Aina, askotan, e, e, esaten zitzaion joan Espilberri, Schindler, e, la lista de Schindler egintzula soilik Oskarrak irabazteko ez bai. pixka bat esaten, ja, bueno, a ber, beretonotik bar dut edo... Zer egin bardut, eh, Oskarrak irabazteko. Eta esatzen zioten, ba, holokaustori buruzko pelikula bat egin barduzu. Nik ulertu eta, eta bere kontrakoek esaten zuten beti, e, la lista esindeler eginda dagola, soilik horregatik, ez dagola barruko e, eh, alako zeo zer kontatzeko gogoa. Nik horren inguruan irakurritakat behak eta pelikula honetan Fablesmanen ikusten dare bai. Gaztarotikan bere erlijioarekin eta bar, eta datorren garaitikan eta bar, gatazkak izan ditula. Eta, eta la lista de Silnerrekin, ba, nola bait, horre jerantzun bat emateko saialkera bate bai intzula. Bai. La lista de Silner gainera, no nos, eh, ez eh, saionetan komentatu dugun, ez? Bai, komentatu gendun anekdota bezala, bai. egin zitulako... Eh, La lista de Schindlerren rodajea rodaje agintzun eh, Parque postproduzioa egiten zan bit, bit, da. Eta anekdota batzuk kontatu genitun horri. Bai, eta gero zuzendu da bela, eh, ze zuzendari gizan zinuen? Eh, eh Park, amaitu da bela zuzentzen edo... Berak, eh, Parque Jurásic, Jurásic Park, bukatu zun rodajea eta segidan poloniara Polonia era joan zan eh, la lista de Schindler egitea. Bai. Ze hori zan, ure estudioarekin egitzun tratua. Hori da. Bai. Eh, de zuk la lista egiten zu txuribeltzean Baina, hain behar duzu parke jurasiko eta aurrengoa. Hmm. Bi parke jurasiko hain behar dituzu. Bi. Bai, eta orduan, e, bale, bai, bai akartuzun, egin parke jurasiko den filmaketa, Poloniara joan zan, parke jurasikoko material guztia, George Lucas, eh, Star Warseko sortzailea, Indiana Jonesen sortzaileari eman zizkion, bai. eta, eta George Lucasek egin zun, eh, montajea eta postproduzioa eta eta dena eta eta espilberrekin eh, komunikatzen zan. Claro, cara eh, imagina tú, sabes regungo en eh, Zoom edo videollamada olako ikan. Egiten zan Parisen, Parisen alako videollamada bat hori kontatu genuen uste. Ez? Ez, hori uste unei kontatu zen jala. Vale, ba, ba pentsa, eh? Mila da laro goita, hau izango zen, laro goita mabi edo lako zeu zer. Laro goita maika, laro goita mabi. Bueno, ba, hartu zuten zine bat Parisen jarri zioten ez dit goratzen zian bost, zazpi edo amar linea telefoniko Jos Lucasen Lucas Film eta and Magic eta guzti hori postproduzio etxe potente hauek San Francisco zeuden daude hmm. eta orduan egin zuten alako internet konexio eh, erokeri bat. <laughs> Megatroniko bat. mila betzen mabi, esaten dugu, eh? Mila betzen mabi, ez dakit Google existitzen zuen. Eta modemak mode maxian, zarata egiten Ni laro maitan ah, ah, ah, eh, oh, Orduan, lortu zuten... Baina ez. Laro gita mabi. Ni laro gita maitan jaio ba, Eta ni guatzen naiz, ja adintxo bat banekan, eh, gure etxean terra <laughs> jarri zenian. Perratxat. Bordon ba, imaginatu. Lortu zuten modu batean San Franciscotik Parisera irudiak zuzenean bidali eta Spielberg Parisen Zinema bat beretzako Parisen eh, hitz egiten San Franciscoko San Franciscoko eh, artistekin ba, eh, pixka bat, ba, zer aldatu, zer aldatu, zer jarri, zer kendu, zer tal. Hori asteburutan egiten zuten. Ze Spielbergek zeon Polonian, Astelenetik ostiralea bai. eh, La lista de Schindler egiten La lista de Schindler, o sea, ez Ay. Bai. egiten ba, alako Eta guto nostetik bilua moitzeko perezakin Hori da Hori da, orduan, ba Ba, bueno, Spielberg irabazitun bere Oskarrak, eta gero irabazitun eh, Salvar Soldado Ryan, ez que ez balen badiote ematen aurreneko gehi minutu egin gatik eh, Oskar bat, pues ya, pues ya está, pues, pues, pues ya está. Ja jubiletan da eta ez. Eta eta listo. Eta orduan Baina eh, baino hori izan edo taibez beti hoen esan dut bezala en eh, komertziala bezala kontxeratu izan da ta bar, ez? Baino kasu hontan Faresmanen kasuan ez da alako ikan izan. O datu bezala lenon zazpi nominazio jaso ditu, baino rekaudazioan aldetikan aurrekontua Aurrekontua 40 milioi eta rekaudazioa 38. Claro. Es que Nik uste dut berri gertatu zaiola ba bere garaia bukatu dela. Mhm. Hmm. Ze egiten ditu, ba, Luzia izan da garaia, eh? Bueno, ba, ba, eh, zenbat, eh, bueno, gutxi, gera, gutxi gora bera zenbat, eh, zenbat diru rekaudau dauen bere pelikula guztiekin. Al, eh, kristo. Gure, eh, atreduiko zinen zifra bat esaten? Bere pelikula guztiek, eh, globalki? globalki. Uf, zenbat rekaudadon leno, gutxi gora berako leno, bat, eh? color kolor purpuran, púrpura en kasuan irakurri dutela adibidez, amabos milioik inintzun, eta egun berrogeita bi milioi. Bere garaian, atea zitjon. Bai. Pelikula horrekin makarrikan. Eta ez dela ezagunena. Eh, zortzi mila. Aitor? Bo, nik, nik ezagita esmatzen. sea, ni zortzi mila eurotatik gora ja, Osa, mila eurotatik oraia e, eh, zifrak etxut. Esto vale, bueno, ez basara trebetzen. Ba, ba, venga, ba, botako <laughs> Es que, claro. Eh, mira, eh, estrategia ingo Venga. Zazpi mila behatzireun talaro gita mar milioi. Ola, berago baldin Claro, hori da. Bai. Ba, pena bat, zetik gora da. <laughs> Ah. <laughs> estrategia txarra erabili Amar mila milioi dolar. Ah, bueno, bueno, bakarri bi, mila Impuesto a baino lehen, ez? ba, seguro, seguro. Spielbergek bai. diru asko irabazi du bere karrera guztian. Bai, Uste dela sekretu Oso azkarra izan da beti bat. ekonomikoki, bere negozioak egiterako antzine munduan, bere produktora duki du. baina gauz, oso gauza deigarri bat gertatu da The hau ikustean, dela, pelikulan hasieran badakizue estudioaren logoa ikusten dela. Uh Eta kaso honetan Universal Studios izan da, eh, bere etxea, eh, eta logoa amaitzen zegoen arabera, bere produktoraren logoa agertu da pixka bat naste, naste eh? bezala, bezala eh? dela Osea, universal bezalako... Arri, osea, arri ez nuen... Ikono bat, olako ikono bat. Bai. Osea, universalekoa nasten bere produktorak bekin. Bai, bai, osea... fundido batekin edo? Bueno, pixka bat... Ba, Univer, eh, universaleko kabezera historikoa da. Bai, bai, bai, bai. Century Fox eta da, bezala, eh, metro. universalek bai iten dagoela, adibidez, universalek eh, eia ben... Uste, eh, ez baina ustot universalekin dala, e, bere abestiakin eta e, Minionsen e, eh, pelikulakin bebai, bai, egin bai, zen bai. dauz gauzak. Universala da eh, lurra, ez? Eta, eta Spielbergen produktora Amblin da e, berez da, e, ilargia ikusten da, e, mutil bat, e, bai. kainabera batekin. Ah, vale. Orduan egin dute jolas hori, ba, Universalen mundua ikusten da. Dreamworksen bai hori erabiltzen da. Dreamworksen erabiltzen da. ez, barkatu, amblin da, ete, eteren bizikleta. da, hori da. E Dreamworks da. Eta, eta ikusten da borobil hori. Hori Eta orduan egin dute jolasa e, ilargiarekin, amblinen ilargia, eta bat eta beste. Eta geratu naiz, e, guztiz, e, harrituta, ze hori bai ez nula inon inoen ikusi. Baina, Spielbergek, eh, oi, norbait egin Spielberg da. Bai, bai, bai, bai. Orduan, ba, bueno, bai, Spielbergek nik uste dut, bere garai ona, gaia, ba, bueno, egiten du beste pelikula mota bat. Ba, egiten du El Puente de los Espías, eta de Paper, bueno, egiten ditu beste, bera beti zine klasikoaren eh, jarraitzaile izan da, eta eta bere estiloa beti oso klasikoa izan da. Eta oso funtzionala, ez? Eh, funtzionala, da simplegoa, bueno, itxuraz simplegoa. Itxuraz. Horran itxuraz simplegoa. Plano gutxiago erabiltzen ditu, e, montajeak egiten ditu ba ditunean. E, ez da lau kamarakin, zuzen da jasko gra, e, eh, filmatzen dituzte pelikulak lau kamarakin, hiru kamarakin. Eta gero montajea bai, kamera aldaketa eta belozioa ja bai, manezke hori Tiro bihurtuko. Dana beti bi bi, iru lau tiro, mm -hmm. gero mhm. montajean gora bera, ez dakiz eskubi eskerra. Eta Spielberg asko gustatzen zaio e, planoa planoa sortu, kom, komposizio bat egin, argazki bat bezala eta kamera mugitzean, mugitzen du normalean, suave, movimiento bakar batekin eta bar. Eta beti, ba bueno, beti historia bat kontatzen, beti saiatzen da esaten, bueno, hau nola kontatu dezakegu sin modu sin modu simple batean. Eh, atzo komen, lehen komentatu dugu eh, agian oso teatrala bezala sentitzen ba, dala batzutan. Nei, nei, nei iruditu zitzaidan, igual nahi tata dena esageratu intzula bere estiloi. Estena, eh, bi estena daude markatuta dazkatena, bat da e, zinema batian, bere gaztaruan, bere laurekin bai. dakan elkarrizketa hoi ez, posizioak zein dien, leheno komentatu dezure bai, bai. E, eh, mikrozkampo, beste estena bat da hola, Baina hori da zine klasikoaren gauza bat. Azken finean, Ezen honetan, e, e, e, bueno, Sam, esango dugu, bera, bueno, Sam, Sam protagonista bere lagunekin zinea, zinea joten da, eta berak egiten duna da plano batean, ondo kontatu zer gertatzen zaion. Dala, bea bere munduan dagola eta bere lagunetik be, e, pixka bat urrundu nahi dela. Mhm. Eta kontatzen du plano batean. Bai, bai, bai, bai. bai. Ez du egiten alako moztu gero bere aurpegia, bero plano motza, bero tal, bero tal. Ez, ez, ez. Egiten du dana plano batean, eta egiten duna da, aktoreak plano barruan mugitu arazi, beako, <coughs> barkatu, <laughs> beak kontaitu nahi, nahi duen hori adierazteko. Eta hori da, Spielbergen eh, indarra, e, da plano batekin aldut kontatu. Eta hori, zine klasikoaren e, eh, e, erentzia bada. Eta, eta erakarpen bati nomentzune bai, Nikola entzun izan dut beti, dela plano bakar batian baino maila ezberdinetan akzio ezberdinak enkajatzen Hori da. Hori da zine klasikoaren erentzia bat Spielbergek beti irrespetatu duena. Eta Spielberg beti beretzat eh, hartu duena. Naiz eta gero baita ere ba, montajea, montaje paraleloak eta ez dakiz eta bakiz. Ba, azkenean sekuentzia bat egiten du e, eh, korte gabe. Bai, gaina ez bakarrik korte gabe. Batzutan eta hori oso harrigarria da. figatu zaitu zaitezte Spielbergen pelikula bat ikusten duzunean ez dauka lotxa, joaten, plano orokor batetik, beste plano orokor batera, hmm. sekuentzia berdinean. Eta batzutan ikusten da kontinuidadea ez daukala. Ikusten ditugu bi aktore, bai. elkarrekin, e, elkarrezketa bat egiten, ez? Be, plano erdi, plano medio batean, edo plano amerikano batean, mhm. Eta urrengo planoa da, bi aktore berdin hoiek, ez dena horretan, baino planoa zabal, za, e, zabalagoa, bai. irikiagoa. Eta ikusten duzu, ostras, ez dauka kontinuidadea. Ze, ba, bueno, batek eskua dauka bizka gorago, bestea dauka gestoa beste modu batean, bai. beste dago beti alako kontinuidade salto bat. Eta hori espilberri, ez zailo importa. Ez zailo importa. Baina hor bada lege bate bai, ez? Markatu da rakorran maila ezberdinak zein dien. Osa, adibidez, askotan gertatzen da, Eh, bueno, Feliz Linaresen... Feliz sai, Linares. Feliz Linares bai. eh, nagusi hortan. Goian bego <laughs> bai, bai baina markatzen ziren ez, objektuan bitartezkoak. Baina esan nahi dut, askotan, da, e, eh, Feliz Linaresen programan, agertzen diren errakor eh, aldaketa batzuk izaten dira ikusten ezulako. Plano bat, bera izketan. Kontraplanoa, bestea erantzuten. Berrirogoaz goaz, aurreneko planora. Bai eta claro, hiru toma egin dituzenez, ba bapatean eh edalontzi bat desagertu da. Bai. Ez ditelako konturatu aztu gintzaio kontinuitatea eramaten duen personari bai. eta bapatean edalontzi bat desagertzen da. Eta gero bultatzen gea beste planora eta berriro bultatzen gean edalontzia bai, agertzen da. Bai, eta ostras, hor konfunditu dia, ez? Baina bai, egiten duna da. Badaukagu bien plano bat, pa plano ertaina edo horrela, eta urringo planoa da, osea, estena jarraitzen du, baina urrengo planoa da, planoa adibidez, irikiagoa. Urrutia ez du aukera ematen, osea, rakorra gaizki bali daukazu gaizki daukazu, ba, ez dauko aukerarik, osea, aurrera. Rakorran, rakorran barruan esan nahi nuen, maiaz berdineko rakorra daudela bai. Kameran posizioan rakor bat askoz deigarriagoa da, e, egi asaltatzen dezunean adibidez, askoz bai, bai, bai, bai. da, objektu batena baino. Eta hor adibidez adibidea dago, Spielbergen lehenu esan dugun Parke jurasikoko pelikulan, dago adibide bat, elkarrizketa bat lan bai batian, eta gertzen da pertsonaia bai, gizentxo idena, betoreko duna. Bai, gaiztoa. Bai. Ba, dihua itzeitea, e, eh, beste lagun batekin, eta dihua maleta poltsa batekin, konkretua. Eta, eta atretzo hoi, poltsa horrek ematen du garrantzia, kala, ze hor, poltsa horren inguruan galdetzen dio beste aktoriak. Eta lehen esan bezala, plano kontra plano aldaketa hortan, momentu edo bestea, poltsa desagertu iten da, ino se ha saber nada más. Bai. Eta hoi, hoi nik beti entzun izan dut, joder, ba, deigarria dela, zehazuk harik eta bezala esten hori ikusten dezo eta ez ez falta mota zen poltsa. Eta bai. ditzein eta guztin dut horren inguruan. Orduan, e, zineman magian parte izango dare bai, ez? Beste, beste leku batea eramateko gai zehala, oza, zure, zure e, eh, percepzioa kontrolatzeko e, gaitasuna dakala. Bai, e, bai, azken finean Spielbergek esaten dizu, ez ondo balin badago, Hori, e, zuzendari esaten dute, ez den ondo balin badago fijatzen. Detaile txikiak. Detaile bai. txikitan. Fijatzen zea, ez dena gaizki dagoenean. Eta atmosferan sartuta baldin bat zaude, eh, hori da, jarratzen duzu. Bai. bai. bai. Eta espliberre oso ona da, hori, ba, travelingak benetan, esplikatzen. Ez gaina dago estena bat, hori esplikatzen izuna. Dago egiten bera, eh, bigar gerrate mundialeko bai, bai. pelikula bai. bere lagunekin, eta dago plano bat beak egiten duna, esplikatzen dizuna, ze garrantzitsua dan, traveling bat egitea, Ez, bai. Eta berak esplikatzen dizu travelingan nola egiten dan. Eske, benetan, osea... Eta nei, nei zineari, zineak ina, eh, buruzko sekretoak jakinen bali madituzu, eh, pelikula oso ondo dago. Nei gratzientzia nahi bezkustu esten hortan, en, eh, karro moduko batekin hori da, hori da, umen karro bat bai, bat, eigarria iruditu zitzaian ze e, egurrezko tabla jarrita dazkate pelikulan, bai. gainetik anjuteko bai. baina karroak kanpoti dijo. ah, bueno, bai, o lo que sea. Bai, bai, bai. <laughs> Ah, vale. Bai, es, eta bere lagun bai. kutsatzen du. Bai, eta hori dira amasei urteko... Claro. claro. Amasei urtekin edo egindako hau bada, ez? Eta azkenean, ba, hori da espilberren indarra, ez? Eta, eta nik usteet, hori esaten dizu da pelikulak, ez? eta e, hori, ba zine munduan parte hartu nahi duen batek edo zuzendari izan nahi duen pertsona batek ikusi ikusi beharko luke pelikula hau. Edagian bere gurasoak ikusi beharko luke <laughs> pelikula. Baina azken finean esaten dizu benetan zinea egiteko zer. Edo, <laughs> edo eh, gurasoak eh. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. E, azken finean e, esaten dizu pelikula bat egitea ez dala alako, bueno, Eh, inspirazio bat eh, ba, inungo esto gabe bueno, a ver zer egiten dan o sea, mm, kontatzen dizu berak eh, txikitatik oso serio hartzen zuen bere Ez horrean ikua. Bere lana. Horrean ikua. Ozatzen ya, gogua bertzula, eta hori esaten dure bai, ez dela talento bakarriko narritzen den ezer. Ez ez, talento eta lana, ez? Azken filan, o sea, o sea, pentsa zenba jende zeukan bere pelikulan parte hartzen. Bai, bai, bai. Ez, dana, bai, ez que diadarak eh, lagunak er, er, eh, estitutukoak, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Nahi ez una. Baina, baina, tipo zeukan, no? Bai, jende zeukan, berrogi lagun esaten du. Berrogi lagun, que si carromatoa westerna egiteko, que si bai. ropa, que si cámara, que si pelikula. Eta incluso lagunak izen senda, incluso, es que saia hueda guzti hori aurrera teratzi, ez? Gurotesan. Hori da. Eta ikusten da, tipo... Profesional di azkenien... Eh, eure profesionala die, igual este, este, bain beste prekupau bier euretaz, baina lagune die, eh, eh, ez da izertaz, zuk gure dozu eh, aurrera ateraetako, arazo gehi zaukengo zuz beste, ba, zure lagunek e, dauz eurera, ez? Ez hoi esplikatzen duen beste estena batei ondo dago, nik uste dut ondo esplikatzen dula aktoriak nola zuzentzen ditu, no? noa eraman nahi izaten bai, behar. Bai, bai, hor dago estena bat oso, oso potentea. Bai, hor esaten dizuna, non, noiz sortzen dan Spielberg zuzendaria, Eta baita ere Spielberrek esaten dizu, eske pelikula bat egiteko jakin bar dezu aktoreekin hitz egitea. O azken finean, nikuzte dela transmititu inberdezu. Spielberren eh joe, Spielberren mundu hori esaten, aizu. O sea, ez naiz dela eh, bai, bai, tipo bat, sortea duke dut tipo bat. bat hemen zehatzen dituna eta solo masko saltzen dituna. O hau egiteko lana behar da, pelikula komerzial bat, bakera, bakeroen pelikula bat egiteko lana behar da. Hain eh, zuzen ere, eh, bere osabak indakan elkarrezketa hortan ebai... Tio, tio Boris. Borisekin, horre bai, badaka el eh, momentu atian, e, eh, story war moduko bat erakusten dio erakusten dio eta bai esten hori dakat hemen eta bestean da ikusten da zenbat papel zezkan bere bai. institutuko launekin egiteko pelikula bat orduan bai. lan lan previoi handia zekala eta orduan tio borisekin dauka e, eh, konversazio bat oso interesgarria artea eta eta eta familia eta familiari buruz eta Jude Hirsch aktoreak zenbat minutu esan ditu esan behatzi. behatzi minutu Eh, agertzen da pantailan e, eh, laroita zazpi urteko aktorea eta jaso duzun nominaziotako bat e, eh, pelikulanetan aktore sekundariona etzula eman ez dara <laughs> etzula eman ez e, Oskar bat beste nominazio bat jaso duzun dela berro eta bi urte e, Ordinary People pelikulangatik eta hor dago rekor bat daukara Oskarren rekorra bi nominazioen arteko Eh, ah, vale. Rekorra. Berrogeita, bost urte eukitzetik, larogeita zazpi urte izan arte, ez zu nominazioik ere jaso. Hori da. Eta ah, jaso du... Eh, o sea, nominaziorik ez eta etarte eh, horretan. Hori da. Ah, hori hori nominazio batetik, urrengo nominaziorako, ah, eh, eh denbora vale. distantzia hundiena. Uh, eta... Oskar irabazi izan balu, seguruen izango zen Oskar irabazile zarrena. Zer maturte dekoz? Laro, zazpi. Baina minio jolas bat zuentzako. Oso, no. Yepa. Jut Hirsek, behatzi minutun gatik. <laughs> Zer kobratu Irabazizun, eh, aktore sekundarioaren Oskarra. Nominazioa. Nominazioa. Bai? Mm -hmm. nor daukan, pantaian denbora gutxien agertu dana, eta Oskarra irabaziduna. Eh? Aktore... Eta Oskarra irabazi. Bai. Ez, es, ezaguna, oza, nahiko ezaguna, o... Ez da ezaguna. Ba, baina denbora, baina denbora, baino denbora nahi, eh, interesgarria da denbora. denbora. Zenba denbora egonda pantaian... Gara, kameo bat egatik ezin dizut, eman. Zenba denbora egonda pantaian, eta eman diote Oscar bat, eh, aktore sekundario oberenagatik. O sea, nik usteot, badeko zu, badibidez, plano, sea, sekuentzia bat, irauten da bi minutu, eta oso potentia dana, aldotzuela, emor. Eh, O sea, nik 2 minutu esan Bueno, taitor? <laughs> Nik 2 minutu eta amar segundo <laughs> Joder, etor <laughs> Ez Es que ideia haik O sea, nik uste barkatu, eh Eh, ez dakit, juistu erioteko zitzaidan Oscar bat dena matia Bueno, zer gaitik ez? Bueno, zuk uste zu tio Berni Tio Berni ez, tio Bori segiten duen Gizon honen estena honen gatik Oentxe, esan dugu lan asko dela ez Estena honen gatik merezizun ba, eh? Oscar Borisek? Bai, Nik, nik enuke, nik emango. Bat. Oskarra, ez denoen engatik. E, eh, ez. Rekorda... Osa, igual, osa, ez dakit, nik uste dut gauzatzuk, mi, minimo batzuk... Zuretzako zein da minimo? Ez ez da denbora kasuan, baina esan nahi dut, nahi ez zitzaren iruditu horren transcendetala eta horren eh, interpretazio bikaina Oscar bat emateko. Ez. E, eh, tio, bori zena? Ez. Vale eh, bueno, horregatik ez zuten, eman. Eh? ez, ez, ez iraupen gatik, eh? sea, ez behatzi, vale. nahi ez zitzaian iruditu ez dara, bai, ondo dago, historio ondo dago, baina ondo dago, momentu horrek espilberen gan izan zuen eraginak mm. garantzia ematen diolako, ba. interpretazioan bueno, gatikan, behan gatikan, ez zitzaian horrem ez Vale. Eh... Nize eh, jakin gaut, ez? Akademia baino gehiago. ez, akademia da, <laughs> botazio claro. orokor bat, ez da, demokratiko. Eh, eh, rekorra dauka, Eh, Beatriz Strait izena duen eh, aktoresak. Ah, vale. Network izena duen pelikula, mila betzen duen derurita mairu. Telebistari buruzko kritika ah, gogor bat. Vale. Eh, ine, telebistan jarri izan dute. <laughs> Naiz eta kontraditorio izan. Talk show batek, eh, bat batean, kriston fama hartzen du eta mezu bat bidaltzen du jendeari, pixka bat antisistema, bueno. Gari batean oso garantzitsua izan zen pelikula hori, mila betzen mairu. Eurita eta... no? Ez, ba, konfunditu, nahiz? Ba, Eurita Maseian. Vale. E, eta Beatriz Strait egiten du bere emaztearen papera, eta batez ere dauka eszena bat, Beatriz Strait honek. Eta Beatriz, gure Beatriz, egontzan... <laughs> Ni nahi aten... <laughs> Bea lagunentza. Egontzan bos minutu eta berrogi segundu. Bos minutu eta berrogi segundu. Eta Oscar bat akatxean. Eta Oscar bat dauka honengatik. Vale? Eh, galdera da. Oscar saria irabazita, ekonomiko kire bai sari batean mango dezu bueno, nominazio gatik eramaten duzu poltsa bat. O paripio batekin. Eta hori hasier begiratu, eta eta da benetan, haber aurkitzen dezun, ze behin irakurri nun... Zeo paridien Zeo pari eta da... E, Erokeri bat. E, da, erok, o sea, eromena. Da, er, eromena. Karo, marka utzi da nahi da, neon. Ez? Eromena. Eta bueno... <laughs> en, en, Bos minutu? Akt aktorio berenaren saria... Barkat, barkat, eh? Bos minutu eta berroi, berroi segundu eh? Atriz sekundaria gaztelera ez dana. Atriz de repartu uste ezaten dana horrein. Osa, pos minutu lan egin, ia bibe. Bueno, pos bai. minutu pantaian, vale. Anthony Hopkins, eh? lehen degu, dugu, eh? kuriosi de bezela. Anthony Hopkins, el silencio los corredores etik, aktore oberenaren Oskarra jasozun. Bai, eh? Aktore bai. protagonista eren Oskarra jasozun. Uh mhm. -huh. Zenbat minutu agertzen da pantaian. Ja, egia santa gutxi izan. Pelikula eh. honetan. Zemat minutu agertzen dan pantailan. El silencio bai. los corderos en. Zemat Anthony Hopkins ematen diote. Garantzitsua da, garantzitsua da, bai. Zemat irauten du pelikula. Bueno, demagun que irauten dula... Eh, ordu terdi, 80 eta mar minutu. Vale, Baina izango zen, seguruna, luzeago izango da. Zenbat agertzen da, zenbat minututan. Anthony Hopkins aktore berenaren Oskarra jasotzun, ez aktore sekundarioa, aktore oberenaren Oskarra jasotzun, zenba denbora dago pantailan. A ber. Ogeta bos minutu. Nei gehiagiru izen zaitu. Bai. Ostras. Bai, ze askotan, ez egit, bere estenak ni beti guatzenaz, oza, protagonista emakume hori da, eta... Bueno, ez Ba, ba, ba esan eh, minutu batzuk, a ber. Esa esa no que tal la erdi. <laughs> Por el temato. Esa teni Juan que yo arrisca Venga, bota. Amaika Caminuto. Amaika Caminuto. Ah, Actorio Beren Aren Oscar. Actorio Beren Actorio protagonista. Bai. Vale. <laughs> Va. O sea, argi esan dit es dela. <laughs> Anthony Hopkins. Bueno. Da, ego tenda el... Eh, Anthony Hopkins. Amasei minuto, dago. Amasei bueno, minuto. Arribi, ya. Eta amasei 6 un gatik. Oscar, eh, aktore berenaren Oscar raja zuzu. Amase minutu bakarrik. Nik bai. neukon present… Bueno, igual, bere figura oso, oso potente dalako igual deko zu buruan gehiago, baina... Eta, eta mitifikatutako pertsona jaba. Bai, bai, bai, klaro. Orduan, ba, bueno, batzutan... Eh, Erlatiboa dela, ez? Erlatiboa da, bai, bai. Egi esan... Eh, Alaren nik boriz egin nire emango. Zuitz egin nire emango. Nik manten dugu. Bai. Nire txitzaren irutxestare... Ez da Hombre, munduko... O sea, nik uste dut... gai munduko ez dalin bada Oskar baten sari bat ez dalin bada munduko... Hombre, maian... munduko ez da, munduko ez da, Oskarretaz ez, da mundukoa. Obviamente, baina esan edo mundu maian errespetu gehiena edo, edo eh, prestigio hondiena dakan sari bada. Hortu nik eni oke Eta jazta horretzeko. Eh, eh topaudot, eh, bueno... Eh, esan. Bai, bai, bai topaudot, eh, sariak emoten diesenak, eh, nominaute gotiarren Oskarretaz. Hori, hori, hori, hori, <laughs> Dau balora ute, e, eh, egun da eh, dolarretan, sari honek. Osa ez da ginaldo bat. Ez, da, ez da, bat, eta bihardo Da benetako sari bat. Eta hamen ipintzen dau, desde viajes eh, en primera clase todos los gastos pagados. Konstantin Basjukevitzek e, pagauniko mm, tratamientos de belleza. Ah, el Constant, colega. Ah, Hori da. Bai, eh, personal traini, sesioak. eh no, jodas. ba, eh? Bai. Tal perra gadi matza. Ah, ah. no, ba, ba. ba. Oskar gabe gaitzen zea. Gero, eh, arribitziak, boltsoak, eh, ropak. Eta ebintzen Etxe bat, etxe bat. dago, konsolazio esari eh, on bat dala. Hombre, horregatik, nik uste horregatik retratos, Retratos personalizados. Agida. Agida. <laughs> Nik uste horregatik esaten dutela que Oye, el premio... inteligencia artificialak nite dute, ez? Que estar nominado ya es, el premio, ya es un premio estar nominado. Claro. Joder, ostras, o sea, egun da irurogei mila dolar esan dezu. Bai, egun da irurogei mila eh, media, baina el du izen dala urteren baten 200.000. mila... Eh, ez euro, dolarrez, euro, eh, parkatu. Euro, vale. Bai. Ez dugu que ez aitor. Uf. Orain bai, lagu, bai egingo dizula labur metraia bat aitor. Aber Oscarretako nominatzen zaituzten bai, eta bai, bai, zinemara, zinemara, zuten, zinemara ematen zuten bai. poltsa bat. Bai, bai, bai, bai. Gaina alde zu esan. Eta, ez bueno, esan berdu, esan berdu. Nik igual egun deiruro mila euro baino, urdeazpiko bat eh, hartuko nuke, eh? Horrekin konformatzen az. Egun da mila euroko urda espiko bat, ba. Eko, e, eh, ez, jode. <laughs> bueno, hamen ipintzen dau, eh, eh, estudio bat inzala, eh, Ibis World, ekuek, ez dakit. Eta e, margen de beneficio, oza, beneficio, beneficio... Margen de beneficio, e, dala... <laughs> es que beneficio euskera ziatu, eta... Baina, bueno, bat tekiña. Eta tekiña, eta tekiña, hori da. E, tekin margena, e, ber, e, euneko, e, berreunda berrogeta saspiko mabian, igoten dala, e, irabazten badozu, Oskarra, e, pelikula oberenera. Ah, bai? Bueno, bueno erdala media edo. Ba, o sea, zenean publizia dia, ez? Bai, publizia dia, bai, ikustea, bai, oskarri grabazioan, bai, pelikula. Guk ere egin dugu, Baina, dinot, oza, sea, dala, desente txo dala. Bueno, eta guk esatu gunean, zuek egin daizu gara, eh, abertan. <laughs> bueno, bai, nik uste, dut, eh, espilberik kaso honetan, ba, bueno, agian, rekaudazioan ez, eta oso txarra izan, bere pelikularen rekaudazioa, eta ulergarria da, eh, txarra izatea. Eh, bueno, nire Bai. Eh, A ver, sortzi mila mila irauzia, azkaila, oza, sea, esan preocupatuta ez joango milioi bakora eh, milioi bera. Ez, ez, eh, nik uste ez Spielberg ja, iruro gita masei urterekin, eh, ja dagola, ya, bueno, da ba, beste gauza batetan, ez? Eh, eh, bueno, eh, almodo barrek uste ditula eh, iruro gita mairu. Mm. Ridley Scottek dauka, laro bost, eta guain hasi behar da, gladiatorren bigarren partea egiten. Kanimau. Denzel Washingtonenkin. Ah, o sea, bai. Bai, Denzel Washington. Ostras. Eta, eta pentsa, osea, laro bosturtekin egin du gladiator bi, ez dakit nola egingo dun? Ez dakit, eh, ba, ze nolatan bueno, gizon hori Ba, bueno, nola indu Harrison Forrek Indiana Jones. Bo, ba, ba, ba doble askorekin. Ba. <laughs> bai. eta, eta teknologia... Eta digitala, eta, digitala eta beste, baino, bai. ba. baino Ridley Scott, naiz eta... Eh, bueno, bai dale ba... E, konsagratuta dauden zuzendari hauek de, beti talde berdinarekin lan egiten dutela. Nik uste, eta buruz behin baino hitz egin dugu. Bai. Eh, oso garrantzitsua da talde talde konfiantza. talde bat edukitzea. Klinis butekin egon ginen aurreko berbait. Hori da. Klinis budere bai. alako estilo bat dauka, nik uste dut. Eta hori eh, eh esaten genune bai eh, Tarantin hori sandantzeko eh, jaialdian, bai. mentoretza bai. irabazizun... Eh, Tarantino eterri egin. zitzaian ateatzen. Bai. Eta beak esan omentzion, zion, ba, truko handi bat ez bai. dela eh, argazki zuzendari on bat izatia zure onduan. Hori da. Azkenian, azkenian, osea, nik zinema beti kontxeratu izan da, beste arte lan batzuk, zure bakar dian eh, bueno, zinemara egin daiteke, baina puntu bat eritxe posile izateko, pintore batek en, eh, kuadro bat pintatzeko, behar eta pintzelakin, eh, zerbait egin dezake. Eskulturgile batek, zintzelakin eta bar, denbora luze berko du, baina, bueno, zer egin dezake. Baina zinema munduan oso jerarkikoa dela, eta disiplina militarra ber dela praktikamente. Bueno. Osea, lan taldetza oso garrantzitsua dela. Holako aurre bai. bat emateko eh, garaian. Bai. eta sobre todo asko, imagineta oto oso garrantzitsua dela. Horregatik, anikoa, eta eta horre argazki zuzendaritzan hain zuzen hori dela, ez? Eh? Zuri eh, buru austia kentzeko konfiatzen Bai. Bai, bai. Ta azkenan eh, badaki zure taldeak zer zer gozatzen zaizun, nola nahi dituzun gauzak egin eta hombre, suposatzen du 85 urteko zuzendari bat naiz eta fisiko ki oso oso ondo egon. Eh, oso zaila izan ah, da la eh, eh, Bueno, eta pizkat eh, len len hasi garen de, bueno, debate do, eh, ez, eh, eh, hori ez, eh, o sea, artista bat ezta jubilatzen. O sea, se jubilatzen da artista ba, bat. Ba, eh, Eske ustez artista, artista nortzu itzak beak, oie, oie, esaten du, ez? O sea, artea beharrezkoa dun e, pertsona badan artista nere uste Ez da, ez da artea egiten duelako bakarrik artista. Ma Martin Scorsese el irlandes emat urteekin eia ben. Eh, eh pillo bat, pillo bat. <laughs> Ba, Martin Scorsese jarretzen du, du pelikulak egiten ez daki lako. Bai. Nik uste ez daki lako zer egiten. Clint, Clint Eastwood, ez emat urte deko, zenbatekin ja ben. Laro, uste ditu. Zenbat urtekin eia ben, eh, azke, azken hasi izan, la mula? Ah, Azkeneko, la mula izan like bai. La mula, bai. Ba, edo, edo beste, ostien uste beste bat eia bela. Beste bat, hauskalo, bai. bai ba, udialen bezala beste bat egiten dagoela orain e, e, erroman uste dut. Hori eh, bueno, batzu jubilatzen dira, eh? E, Kuendintan antin olein epatu dugu. Bai. E, berak esan zun, zinea utziko zula... E, ez da gizema pelikula inoztien, ez? Irurogei urte betetzen zitunean, ah, bai. edo, eta, edo, e, amar pelikula egiten bali bat Baina hori Eta orain egin bardu... Barkatu, eh? 2008 batian nintzun Cry Macho. Bueno, pues, ah, Karai macho. Pues, vale. está bien. Eta Quentin Tarantino, que, eh, bueno, esan duia zein izan bardan bere teorian azkeneko pelikula. Ah, bai? Eta gero, eta gero zer, bai. zerren bidau? Ba, egin bardu, mila garren duen, deriro estatu batuetan oso ezaguna zen e, kritika bat, emakume bat, Paulin Kyle izena, zan, izena du. Bai. Eh, Zer, berero Quentin Tarantino eta bere maitasuna marekiko eta bar. Bueno, hori da izan da Tarantinoen motifa beti. Tarantino da zinearen metalenguajearen eh, bai, baina zen hori ikustu bere azkeneko pelikula hortan espezialki eh, Bueno, ez daki guzaren godun, baina bere rolloa da, azken zinean. Eta eh, Paulinka el, el, eh, nik ez desan ondo, <laughs> ez que gu, pelikula, nahi, bakizu nahi Quentin Tarantino nahi, eh, netzako pelikula iriko berena da Reservoir Dogs. Ba, eta eta bai. bigarren postuan Amorak amorak ema ropa bea zuna. Bai. bai, ez la está la Bai, amorak ema nei pillo ba gustatu zitzaidan dauka estena bat legendarioa. Legendario. Cabina, Legendario. Christopher Walken eta Dennis Hopper. Eh, Siciliano y Buruzko oh, escena. Oh, ba, policía aquí ba. el carrez ahí, ¿eh? Mm, bueno, da... Ahí está, policía. Ba, ahí está, policía. Ahí está, Christopher Walken da... Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Oye. Ba, <laughs> los eh, italianos. Los sicilianos y tal. Bueno. Ba, ba, Eta... Ikusi. Hori da. Hori da. Eta ikusten da... Eh, bueno, da, bai, no, gabatera gabizentzute, baina... Bueno, son no. Tranquil. Aurrea. Bai. Bai. Ez du eh, gara mango eskarra soinu da honena. Baina... Soinu, banda nik ustot, igual jendiek ez oso ondo nundi dator, baina osa esagune da eh, gure... Eh, abestia ezaguna da. Bai. Ta, nire nuke identifikatuko igual pelikula horrekin Esket, zuzenian, eh? Eta gainera nik ustot, eh, eh, serie askot, serie batzutan eta holan bai agertu izen dela. Buska Agertu zen Batlands pelikulan, mila betzen egun da irurita mapikoan. Abitu. Ah, Terence Maliken pelikula bat. Ta hoi nundik Bueno, ba, musika honena. es que, bate zen, maika... Eta okeres bana ho Hans Zimmerren musika dau. Bai, bai. Eta, eta Quentin Tarantino Quentin Tarantino dala eh, musikaren birzikladore eh, peto-peto bat bai. ba, proposatu zun eh, amorrak emarrepa amorrak emarropako eh, musika tema nagusi bezala pelikularen zuzendariari, zebera etzan izan pelikularen zuzendaria eh, es. Eta orduan, eh, Tarantinoren azkeneko pelikula badirudi izan bardala zine kritika honen buruz inguruan eh, hitz egiten duen pelikula bat eta Baina egitasko azkena izango da, o tragotan esaten bezala azken aurrena. Eta noizko pentsatuta dakan hitzein du? Ba, ba, ja, diote, e, bere intentzioa dela urrian filmatzen hastea. Bueno, e, Eta ba, omendoko arazo bat dela, ez daukala oraindik estudio bat e, interesatuta. E, interesatuta dirua ipintzen eta bat eta beste. Ai ba. Badirudi izango dala, ba bueno, beti ani izan esan da 70garren hamarkada izan zala estatu batuetako zinema historian ba amarka hamarkada da eh, garrantzitsu, bueno, oso zaila da. La de oro. Baina izan zen oso e, garai berezi bat, suposatu izan zulako e, e, eh, irautza bat e, zu, eh, zuzendarientzako. Zuzendariek botere asko zondiago eduki zuten, e, pelikulak errisgatuagoak zian, gero laroi garren amarkadan berriro jetxe izan dena, autozensura eta abar gehiago egontzan, baina iruro gaita margarren amarkadan, ba, ba, bueno, el padrino eta eta el cazador eta taxi driver eta eta Spielbergen aurreneko pelikulak eta eta bueno, egontzan alako e, askatasun sensazio bat, ez, kopularen e, eh, la konversazion, ere, eta, bueno, e, pelikula asko eta beti e, estatu batuetako zinean konsideratu da hamarkada oso libre bat eta oso artistiko aldaketa, bat, aldaketa, Nola, nola egiten ziren pelikulak, nola, nola estudioren sistema apurtu zan, eta dena independienteagoa bihurtu zan, eta, bueno, hori ze suposatu dugu zuen, ez? Aldak eta blockbusterrak hasi zian eta zinemaldi internazionaletan ere, ba, bueno, indar gehiago eh hartzen zuten, kaneseko zinemaldia, bueno, eta, mm -hmm. eta badiru di izan behar dela, ba, Quentin tarantinoren, ba, 70 magarren azkeneko Eh, eres una vez en Hollywood gehiago balimazan 60. hamarkada modu baten mhm. esateko, ba, hau izango zen irrogeita margarren amarka da, ez? Eta, eta los 8, eta, bai. eta, e, nola da, epigarren eh, bigarren gerreten mundialekoa, ba, balin bada bai, gehiago, alitos Bastardos, balin bada, ba, gare bateko gerran pelikulak, Belikoa, bai. be, zine belliko, berroi, berroi marka margarren da. Jango nun sartuko zenuke. Ez que, eske que, eh, Django, eh, ba, Tarantinoren unibertsoko beste kapitulo bat. bat. Agian, bada, irurogeita marren amarkadako en, eh, pelikula bat. Mhm. Nola filmatu da, nahi eta zoom oiek, zoom estremo oiek bai, erabiliz, bai, bai, violentzia bai, bai. estremo hori, ba... Errekurtso oiek irurogeita marren amarkadan, esan dezun askatasun ze hortan, bai, hor zian pixka bat, erabiltzen gehiago. Laroi garren amarkadan, bai egia da, violentzia oso ondia izan zala, baina oraindik bazegon alako romantizismo bat, ez? Espagueti westernak dira 70 marka dakoak. Eh, bueno, eh, Orduan esan dezakegu zuraitari gustatuko zaiola Tarantino nazkeneko. Ez, ez, nahi zaizkio... A <laughs> la vieja usanza. Bai. Desastre, o sea, dana... Burgos eta... Burgosen bai. egindako bai. westernak eta, claro. bai, bai, bai. eta eta ikusten da Bardenetan da Cowboy guztia gaztelera hitz egiten dutela eta <laughs> eta Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Tú que eres indio, venga, vai, chaval. O sea, tú que eres indio, ¿qué haces? <laughs> Eh, aquí ya con demor del pecado de la pradera. Es con demor, torrente, va, tagertxio, <laughs> este, chaval, venga. Eta bat egia, noiz eta bain nahi gabe, kolatzen dala pelikula hon bat, eh, alako telebista hauetan, eh, bakera da jartzen dituzen. Bai. bai, gaur egun 13 TV. 13 TV eta la 2en, bai. jakin dezazula. A la 2en, bai, ba, bai. bai. Bakera da kutreak guztokoa gualima dituzu, la dosen daukazu aukera. Ah, baitu. Ezin hobea, eguerdiko ordu batak eta laurenetan. netan. Eh, lehen ETV dosen. Ba, hai e ETV bian, bai, bai, bai. Ja, eh, jartzen zana. Eh, eh. ez jartzen zan, ba, eh, zan, ez dakit, egunero ere bipintza Eh, teleberria bai, nostien. Bai, noski. Bai, teleberria eta audintzi gotzen zan, pilo bat. Bai. nik uste du, ja, iritsi zan lamont. Nik urtetan, aurreneko aldiz, la dos jarriot. Azte bukara altan. Bai, pinpil bauzan dokumental bat ikusteko. Ah, Aspaldiko parte, ziestarako. Ahi ba. Ba, orduan... Ba, azkenean westernak ebai, zer ikusi dago horrekin. Osa, nik asko identifikatzen dut western hau jartzen dituztenak eta bar, ba, igande arratsaldeko sofa momentu siesta abiadura motel du eta ja. hortako. Orduan, bueno. nik usteo dira gara bai, ez? Osa, zure seguru nago horrekin zatu aldi matzen, azio eta hoi zatu aldi Bueno, hoy espero de... Eh, baina, bueno, bada egia, la dosa ere pelikula klasikoak ere ipintzen dituzela eta pelikula espainolak ere bai, mm bai. gabe, osea que... Bueno, eta pizkate amaitzen... Eta, etebe, ben baitare. baita ere. Bai, pizkate amaitzen juteko ez, eti ja pizkate luzetu diaku. E, est, eh, eh, kubritzekin ukin dabe, osea, bai. espiluare kubritzekin ukin daben eh, erlazioa, eta bueno, ze proiektu dekon oe, oin bai. bertan... E, Oso interesgarria da, ze... Eh, Tarantino jubilatu behar da, e, baina badirudi Spielberg ez dela jubilatuko. <laughs> Juliatingo dute igual. Eta Spielbergek dauka, bueno, Spielberg oso persona boteritsua da, eta orduan zuzenari guztiak ez ditu, eta da, mundu guztiak ez du. Bai. Eta batez ere, berak dio, Stanley Kubrick egin eh, oso harreman itxia zeukala, istua, eh, berekin asko hitz egiten zula, eta bat eta beste. Bueno, ba, Spielbergek esaten baino badu, ba izango. Izan ere, Spielbergen inteligenzia artificial, gauratzen duzu, inteligenzia artificial. Ez, ume robota. Ah. Aur bat robota dela. Eh, Black Mirror. Etorkizunean gertatzen da familia batek e, bere semea galtzen du, koma batean dago, gola, ez eta ordun ume robota ah, da ume bat e, etortzen da eta orduan semea Eta orduan robota uzten dute mendian eta orduan robotak daukalako abentura bat inframundo batean eta dana etorkizunean gertatzen da eta bai. protagonista da el sexto sentido eren e, eh, e, e, eh, mutilla bai, hori izatean ni joan me suena nik ez estena... ah, teko bai. tikusite baina bak izan dan bai, bai, bai, bai, bak dan ez teko tikusite eh? guain da lorte pioa bai, ez que guain txe mugiko ron jarri dut eta bimila garren urtea, 2000 eta eh, bat bimila eta bat eta ia hori ez que estena justu arpegia bakarriakan bai. robotana bai, bai Eta bai, bai, bai. ia hori, ba, izan zen Spielbergen jokizuna alako e, eh, garai bat e, fikzioko pelikulak egiten zituna, etorkizunai begira egin zuen inteligenzia artificial, egin Minority Report, bai. egin mhm. zuen mm de los Mundos, mhm. eta ia hau berez zan Stanley Kubricken pelikula bat. Stanley Kubrickek prestatu zituen pelikula bilo bat, eta ditu egin zuen e, ba, bueno, e, investigazio ikaragarriak egiten zitun, jende bat zeukan mundutik argazkiak eta informeak egiten. Eta orduan, bueno, ba, proiektu bukatu egin gabeko proiektu, asita baino eh, filmatu gabeko proiektu guzti hoien artean, inteligenzia artifizial zegoen, Spielberg zuzen duzun, e, 2000 garren urtean. Aizu zen ere, ateatzen dena aktoretako bat, eh, Brendan Gleeson. Lengo, Brendan Gleeson? Bueno, beste saioan... Eh, eh, Inixaren. Inixaren. Almasen penako... Hori da, eta Jude Law agertzen da, eta, bueno, eta, eta Mutilau, Harvey Joel Osment... Ese esto sentido de ba, oso osondo, gero um, zartu mm. zan eta gizen duzan, zan eta bueno, bai, orduan, bai. bueno, desastre, bueno, la cuestión de <laughs> eh, inteligencia artificial y ah, bueno, badirudi dena pozik eratu zirela eta Orduan Spielbergek e, Kubricken familiarekin hizketan e, lortu du e, beraien baimena e, Kubricken proiektu kutxunena egiteko dela Napoleonen pelikula. Kubrickek egintzun oso e, investigazio zabala e, izan ere itzegintzun okerrez banago Rumaniako gobernuarekin Rumaniako ejertzitoa edukitzeko extra bezala, eta Rumania ez balima da, bada alako eh, inguruko eh, nazio bateko ejertzitoa zeukan, e, eh, ekstra bezala egiteko. Zeukan dena prest, Bichita. investigazio eginda, eta kubriken pelikulan Napoleon Jack Nicholson izan zen Eta, bueno, ba, Spielbergek hartu du proiektu hau, bai. kutsak eta kutsak eta kutsak dokumentazioarekin, eta badirudi egin behar dula serie bat, Bai, e, miniserie bat, enbida hb HBOn. Ez dakigu, bera izango dan zuzendari ala ez? Ba, ez dakigu, zer gertatuko dan, ze hori da, gauza oso potente bat, oso ondila. Ez da gertzen, ondino ez da informazio hori, orduen imagineta, eta ondino urek, be, berak bebai igual ez da bela jakingo, ez? Hori da, eh, berak eskotak egiten du pre, mm, proiektu bat hartu, bere produktoran jarri martxan, ikusi berbera zuzenduko du, igual azkeneko momentuan esaten du, bueno, beste batek egin dezala. igual, eh, igual hemen lotura egin dezakegu Spielberg eta Kubrickekin, Euskal Herriakin. Ze azkenean Napoleonen hiloa <laughs> izan zen Euskalkien lehen, lehen mapa intzuna, eh? Ba, bai da. Han bitu. <laughs> Igual behatzi garren kapitulu. Igual behatzi garren kapitulu da. Igual bai. Nor ba, daki. Bueno, bueno. Nor daki. O, ez dakigu zema kapitulu kengo da, esan igual deko sei orden <laughs> behatzi garrena. Ez dakigu, ez ez Baina, bueno. Eta bueno, interesgarri izan daiteke, naiz eta Spielberrek zuzendu, ba, bueno, ikustea benetan zenbat erabiliko du bai. Napoleon honi buruz, nik, o, banago, liburu bat argitalatu zen, alako formatu erraldoi bateko liburua e, argitaratu zen, Stanley Kubricken Napoleoni buruzko dokumentazioarekin. Investigazio guztiak. Bai, horlako bakizu oso garestiak diren liburu handi hauek. Kubrick egin zagoz, bai. hil baino lehenago liburu bat idatzi berda eta Bueno. E, guztiago gaintzan, beha hil eta gero, zuen zuten Kubrick hiltzea, ah, bai. e, karo, eske gizonenek zeuzkan dokumentazio erraldoiak, osea, bere txean zeukan... E, e, eh, eh, eh, edifizio bat, e, erraldoi bat bere, bere pelikulan dokumentazioarekin. Eta bueno, ikusiko dugu, abezeratatzen dan, ze orain Napoleon ni buruzko beste pelikula bat egiten ari dira, Joaquin Phoenix, e, Napoleonen mm egiten, eta gertatuko da, la guerra de los Napoleones, ikusiko dugu, ze gertatzen dan. Anda. E, eh, Cristobal Colón en película gertatu King of bai emperadore bai, papel hartzen du, ¿es? O sane ikusten diot papel hortan, ¿eh? Ba vida, ba ikusiko dugu, ez dakit noiz, baina baina a ber, Ordun, diteke, bai, bai. Spielberg jubilatu ez dut uste jubilatuko denik. Bueno, comprometitzen gea, película hau duten momentuan, saio batingo dugula. Ah, ba, ah, bakarri pe, pe, bakarri pe, pe, Guai, pelikula honekin. Bueno. Eh, bai, ez, baina ah. pelikula honekin bereziki. Eh, bai, eh, motel ikusiko jo. Bai, bimila eta goita... Bimila eta auskalo. <laughs> Spielberg gombidatuko gombida dugu. Bai, nik uste detorko dala. Eh, bai, eh, gombidatza gatik. Gombidatza bai. gatik. Bai, hori da. Eh, eta, bueno, nik uste dut honekin, ja, nahiko deko gul, ez da? Eh, de hecho, ipiniko dugu, eh, abesti bat, eh, lehen esan duzu nahi eh, eh, estena badau nahiko potentia antza, eh, eh, ama eh, pianoa joten da buena. Bai, bueno, eh, Spielberg, bueno, eh, zelan ditzen da... Eh, Sam, bai. fabulen egilea. Eta nik uste pizkat hori kontekstuan sartu oso, oso labur eta horrekin eh, geldituko garela. Vale, oso ondo. Eh, Spielbergek da honetan, eh, bere etxeko pelikula montatzen ari dala, ikusten du gauza bat. Bai, oporreta juten denian, kamera eramaten du eta aprobetxatzen du bai. hainbat gauza grabatzeko eta bar. Ta orduan... Konturatzen da bere ama, protagonista, musika jotzen daidan emakumea. Antxepiniko Ba, bueno, ba, ikusten da ze gertatzen dan bere amarekin. Mhm. Eta... Horreztiko dugu. Eta esten honek esaten dizu, baita ere zine munduan parte hartu nahi diurani, ze garrantzitsua dan montajea. Ze garrantzitsua garrantzitsua da jakitea zer ipini eta zer kendu. Zer garrantzitsua da mm, aukeraketa. Aukeraketa zer desberdin izan daiteken rodaje bat e, editore baten eskuan eta beste editore baten eskuan. E, beti izan da dokumentala fikziozko lan bat dela. Eta sekuentzio honetan argi eta garbi esaten dizu montajearen eh, balioa eta eta indarra pelikula bat egiteko momentuan. Iru, hirugarren idazketa bat bezala kontxerat izaten dugu beti. Osa, lehenengo idazketa egiten duzu gidoi batean hau uste dut azaldu nola bai ez, ideal batian gainean, gero grabaketan zehar eta grabaziora eraman posile izate hortan, aurkitzen dituzun arazo eta barrekin berri datzin berre duzu ez, balia baliabidekin eta bar, eta in zuzen ere irugarren idazketa eta definitibo hau ba, garantzia ematen dio ez beste honetan eta mm, ze garrantzitsua da nere artista batentzako lana bukatzearen e, behar hori naiz eta agian egiten ari dan hori eh, oso mingarria izan Babitu. Ustea, ba, ba horrekin oso politika galdetu. Horrekin, eh? horrekin geldituko gara, horrekin geldituko gara eta bueno, ba entzule eskerrik asko regotearren, guri aguantetearren eta guk, bueno, egin dugu dugun guztia, cariño andiz. <laughs> eta bueno, eskerrik asko Jon eta Aitor. Zuri eta urrengo baten gauz, datorren hasten gauz. Eskerrik asko. Eta ikusi Fableman. Hori da. Fableman. The Fableman. Agur. Aio, aio.